Mm. Tā tad eh, sveiciens no svētceļojuma. Čau! Tā tad man sauc Elza Marija. Sofija. Jēkabs. Augusts. Sandis. Sandis. Katrīna. Katrīna. Katrīna un Marks. Mārcis, ļoti jauki. <laughs> Tātad, pirmais jautājums. Kā jūs šeit nokļuvāt? Kā jūs, nu, kāpēc jūs izdomājāt šajā svētceļā tieši ar šo grupu? Vai jums kāds ieteica, vai jūs vienkārši šeit ar ģimeni kopā un tā? Es nokļuvu šeit ar vilcienu, es eju kopā ar ģimeni, un man vienkārši ļoti gribējās iet svētceļā. Mhm, jauki, labi. Um, es nokļuvu ar vilcienu, un um, es parasti eju ar šo grupu. Ah, tad tu jau esi vairākas reizes gājis. Ja? Jā. Kurā reize tev šī tā jau ir? Kādā ceturtā? O, labi. Tu? Jā, eju jau sesto gadu ar šo grupu. O, super. Nokļuvu ar vilcienu un eju ar uh, foršu kompāniju. Pareizi. Uh, nokļuvu ar vilcienu un ar ēzeli. Un, un esmu šeit pirmo reizi. O, super. Kā tev līdz šim patīk? Uh, daži brīži labi, daži ne pārāk. Skaidrs, ļoti jauki. Um, kura diena jums eh, patīk vislabāk līdz šim? Kura diena bija tāda visforšākā? Pašlaik man patīk šodiena. Šodiena. Labi. Kāpēc? Dēļ laika apstākļiem vai dēļ uh, vispār? Visi, visi iemesli dēļ. Visi. Labi. Tev? Um, vakardiena, jo mēs spēlējām volejbolu. Ah, pareizi, pareizi. Trešdien pie Rāznas ezera. Aha, tev? Man ar tāpat. Tāpatās. Tāpat, <laughs> tāpat kā tāpat kā. Tāpat labi. Un tev? Nē, es izdomāju, es labi. Nekas. Um, kur jums vislabāk pat, pali, uh, ļaujiet. kur jums vislabāk patika palikt pa nakti? Teltīs vai kaut kur skolā, kurā pilsētā vai kurā dienā varbūt? Jūs nezināt. Um, pie Rāznas ezera, jo tur bija uh, ezers un jā. Ezers. Labi. Pie Rāznas ezera. Jā. Pie Rāznas ezera. Pie Rāznas ezera. Aha. Nu jā, tur arī varēja peldēt, un tur bija forši tiešām. Un tad pēdējais jautājums. Kura jums ir mīļākā dziesma, ko mēs šeit esam dziedājuši? Iešo. Iešo. Iešo. Iešo. Iešo. Iešo. Visiem vien tā pati. Ļoti jauki, paldies! Atá! Atá! Atá! Atá! Super.